А сега ќе преминеме веднаш на продолжението од првиот стих е во Евангелието според Јован 20 глава, значи вечер имам намера да го завршам првиот стих. Јован 20 глава Главата што зборува за најславниот настан во историјата на човештвото, во историјата на овој свет, Христовото воскресение. Во првиот ден од седмицата, и само овие зборови беа предмет на нашето проучување мејатата сабота. Но од сега продолжувам. Марија Магдалена. Која е оваа, знаете? Што била Марија Магдалена? Во Новиот Завет се споменуваат многу Марији. И ние тука имаме една, така. Вака памтите колку Марији се споменуваат во Новиот Завет? Еве оваа, Марија Магдалена. Христовата мајка е Марија. Некоја трета памтите. Се кјавате на некоја трета. Марија на Клеопа имаше една. Така. Најпознатата од сите после Богородица се разбира е Марија Магдалена. Едната му била мајка на на Исус, другата не му била ниту вереница, ниту девојка, ниту другарка, ниту како што милуваат да кажат денешните неверници. Затоа што Господ, како и мене, не, не го интересираат курви. Значи, да се разбереме, Марија Магдалена во Новиот Завет е позната како што? Како блудница. Или на српски, курва. Тоа е српски збор се користи во српската Библија. Значи е библиски поим. Од неа Господ истерал, на едно место се кажува, седум демони. Ужас. Колку демони има во нашиот живот? Ние не знаеме да ги броиме. Дали може би бројот 7 сака да не упати на некоја полнина? Толку била грешна оваа жена. Која била она Марија што купила толку скапоцено миро? Истата го скршила садот, кој што и самиот бил скапоцен, керамички сад, и го излеала тоа миро по Христовите нозе. Што помисле фарисеите? Уф! Не, не кажа ништо гласно. Не почнале да озборуваат шушмуш. муш Библијата вели, помислија, помислија. Што помислија? Да беше овој човек пророк. Значи, евреите биле спремни да го прифатат Исуса само како пророк, како, како муслиманите денес. Е, минатата епизода и кај Султанот се спомена пророкот Исус. Пророкот Исус рекол, и се цитира Христовите зборови од Новиот Завет. Муслиманите го прифаќаат Исуса само како пророк. И на евреи биле спремни да се надоврзам малку на утринскава дискусија од библиската полука, да го прифатат Исуса само како пророк. Некој велат Еремија, некој Илија, некои другите пророци. Но не и нешто повеќе од тоа како што бил спремен да рече Петар, синот Јонин, ти си Христос, синот на живиот Бог. Не Божиот син, нешто премногу за да може да го разберат тогашните еврейски теолози, фарисеите. Туку да беше пророк, си помислија овој човек. Пророк обичен да беше. Иако да се биде пророк е голема работа, не е нешто обично. немаше да дозволи да го допира оваа жена, бидеќи е грешница. Но одеднаш Христос изреагирал не затоа што во него имало телесни страсти, туку изреагирал спротивно на очекувањата на овие конзервативни рабини. Па дури и на овој Симон, каде што целата таа епизода се случила во неговиот дом, бил фарисеј, самиот бил исцелен од Господа и затоа и го угостил во неговиот дом со неговите ученици, каде што сето тоа се случило. Христос ја прифатил оваа жена и го пофалил незиното дело. И меѓу другото, бедеќи сега не е темата да зборуваме за тој настан, само да подсетам што кажал во таа прилика, зошто, зошто го, значи, освен о изразот на незината многу поголема љубов во однос на Симоновата или на другите следбеници, затоа што многу повеќе од сите нив изе и било простено, зошто тоа миро според Христовите зборови, било излеано врз него во таа прилика? Тоа миро, ако се секавате, Спасителот рекол дека та со тој чин однапред го приготви моето тело за што? За погреб. Замислите, од еден ваков деталј, Господ прави пророштво и вели, вие нема да стигнете кога ќе умрам на крстот. Вие нема да стигнете да го помажете моето тело со миро, пред да ме погребаат. А зошто не стигнале? Заради петокот јудејски, што го спомнуваве предходните две саботи, последниот стих од 19 глава затоа што саботата веќе настапуваше, и жените кои што дошле со масла и со мириси да го помажат Христовото тело пред погребот. Велат синоптичките евангелии, особено Лука, тие заради саботата си отпочина според законот, односно не можеа да го направат тоа што го наумиле пред Христовото погребување. Затоа го направила Марија Магдалена. Магдалена значи Магдалката. Значи имало едно место во Галилеја, на брегот на Галилејското езеро, кое што се вика Магдала. И сега што се случува? Марија Магдалена, според Јовановото Евангелие, е првата која што се споменува како доаѓа на гробот рано. Очигледно, незината љубов кон Христа навистина била поголема од сите други. Не само од другите ученици, туку и од другите жени мироносици, чија што љубов била поголема кон Христа од неговите ученици. И само мало подсетување од метата сабота, наместо со љубов, со што биле обземени Христовите ученици, се уште, и во текот на големата сабота и после неа. Со стравот еврејски. Со страв и големо, огромно неверство. Марија Магдалена дојде на гробот, рано се вели. Колку е ова рано, рано? Само Јован не известува, и колко е голем благословот што немавме само три евангелија во Библијата, тако го имаме и четвртата евангелија. Различно од трите, некако специфично, само за себе. Само Јовановото евангелие не известува дека тоа рано во првиот ден на седмицата беше уште додека беше темно. Значи, Марија доаѓа на гробот рано, уште додека беше темно. И што гледа? И виде дека каменот од гробот е поместен. Кога воскреснал Христос? Уште додека беше темно. Во копнежот на вековите се вели дека Христовото воскресение се случило во најстудениот и најмрачниот час од ноќта. Пред зори. Уште додека беше темно. Се поставува прашање Значи, тука гледаме дека Марија не била сведок на воскресението. Дали Марија го очекувала воскресението? Се разбира не. Ниту таа, ниту другите жени. Апостолите па уште помалку, тие не верувале откако веќе ги слушнале нивните вести. Марија не дошла на гробот за да присуствува на Христовото воскресение. Таму исто така немало ни новинари. Знаете кој само бил присутен на гробот и бил сведок на Христовото воскресение? Ивана беше успешна мета самата, точно одговори на прашањето кои беа првите проповедници на, Христовото воскресение. Тоа е всушност истото прашање. Римските војници. И сите можни демони се вели во копнежот на вековите. Биле собрани на тоа место. Не само римска чета, туку еден куп демони, ако е можно, со сите можни сили, да се задржи кнезот на животот во гробот. Меѓутоа, Духата да Пророкшто вели сите планини на светот да беа собрани и фрлени врз Христовиот гроб, да притискали и да лежеле врз Христовиот гроб, немаше да можат да го спречат неговото воскресение. бидејќи за Христовото воскресение била од него самиот употребена сила поголема од нуклеарните бомби. Сила еднаква на силата што го создала целиот свет и целиот универзум. Тоа е она ненормална сила што не можеме да, да ја сватиме, што не може да навлезе во ниту еден создаден ум за да се свати за која што Исус рекол дека има власт не само да ја положи својата душа во гробот, туку власт и повторно да ја подигне. Во овој свет има многу херои, ценети луѓе, само пожртвувани луѓе, за кои што се вели дека паднале, паднатите борци, паднатиот јунак. Од сите нив, Исус е единствениот кој што станал. Тоа е славата на Христовото воскресение. Тоа е оно што го разликува Него од сите, па дури и од најголемите херои на верата и најголемите пророци во Стариот Завет. Од кој што според Него, најголем бил оно што не направил никакво чудо. Неговиот предходник, Јован Крстителот. Се поставува едно многу интересно прашање. Зошто Христовото воскресение се случило толку рано, уште додека беше темно? Дали некој ще размислувале за ова прашање? Како одговор на ова прашање, ќе се навратам на еден многу интересен текст што го прочитав во една редка книга. Пред 9 години во Флорида во домот на братот Джеф Барбиери видов една книга, која што тој ми ја покажа, била печатена 1944 година, стара книга, од времето на стариот адвентизам. Тогашен проповедник ја напишал автор. Ова книга не можам да ви опишам, сега кога се секјавам на неа, се секјавам колку бев воодушевен од неа самиот Джеф толку многу ја ценеше книгата, што викаше, немој да мислиш како ќе ја дадам, не ти ја давам оваа книга. На никого не му ја давам. Ова е нешто толку редко, толку убаво, толку скапоцено, на никого не му го И имаше право. Ја за тие недела дена, додека бев таму, имав на вистина прекрасни искуства. Мега другото, неговиот дом се ногеше во близина на едно езеро полно со алигатори и дента пред тоа, еден стар човек бил изеден од алигатори таму. А потоа, после, саб... значи, не, фашос пред саботата. Последниот ден, кога сакаа да ме прошетат по езерото, после тој настан, им беше криво што баш тој ден немаше нито еден алигатор. Значи, им беше криво што ги немаше. Се најале, да. Значи, затоа и тоа беше невообичаено што тој ден ги немало. И за, по повод тоа, значи, се каже како можен одговор, зашто ги нема, е токму таа, тој несреќен случај што се случил со тој старецот. Била најден, бил најден само дел од неговата рака на брегот. Сепак јас има прилика да се сликам со еден друг алигатор, само тоа беше едно бебе алигаторче, на друго место, на кога идешме на патот за, за ракетите, Кейп Канаверал. Меѓутоа, ништо се од сето тоа не беше толку возбудливо, колку што беше возбудлива книгата што ја прочитав за време на таа седмица кај него. Во книгата, меѓу другото се секевам, беа наведени фрапантни историски податоци за тоа како изгледал стариот Вавилон како град. И целата негова конструкција, распоред на улици, блокови, згради, сето тоа било копија на небесниот Ерусалим, замислете. Гјаволот имал толку голема носталгија по небесниот Ерусалим, што Вавилон бил изграден да личи на него. Фантастично нешто. И Александр се водушевил, го прогласил Вавилон за главен град на неговата империја. И тука ја сгрешил. Тука се спротиставил на едно господово пророќство од Стариот Завет. И бидеќи Божјето Слово не може да се урне, Александар морал да умре, за да не се исполнат неговите планови. Ништо помалку восхитувачки беше делот од книгата што зборуваше за Христовото воскресение. Во книгата се кажува во детали како изгледал гробот и особено како гробот бил запечатен од страна на римјаните. Значи, на гробот не само што имало една тонска карпа, тој камен за кој што тука читаме дека Марија го видела поместен уште пред зори. Туку таа карпа била запечатена со тешки синджери, кои што го врзувале римскиот печат врз гробот. Со други зборови, римската власт, број 1 во тогашниот свет. Сакала да каже, ако некој има намера да го отвори овој гроб, да го извади од тука ова тело, тој има работа со нас. Не само со римската држава, не само со римската војска, туку знаете ли со кого има работа. Секој оној што би се дрзнал да го отвори тој гроб и да посака да го извади надвор Христовото тело. Знаете ли што бил и како изгледал тој римски печат? Римскиот печат не бил ништо друго, туку сончевиот диск. Може би ќе беше згодна прилика да го покажеме тоа со видео бимот. Меѓутоа, верувам дека толку често сте го виделе тоа, може би и по филмови, и по документарци, на слики, во книги, и илустрации. Дали се скавате, меѓу другото, ако сте виделе слика или сцена од римска војска, освен знамења и оружје, што тие носат со себе? Носат и едно копје на кое што има и полумесечина, и под полумесечината има еден кружен диск. Тој кружен диск е сончевиот диск. Тој е символ на богот на сонцето. Бидеќи римјаните, како и другите пагански народи, го обожувале богот на сонцето. Обожувајќи го богот на сонцето, римјаните кои што ја прифателе од исток, така наречената астролошка или планетарна седмица, го прифателе и го прогласеле за прв ден во таа седмица, денот кој што бил посветен на Богот на Сонцето. Што правеле паганите кога сакале да принесуваат жртви, и да му се кланјаат на Богот на Сонцето. Еднаш пред 20 години бев во посета на браќата Лазе и Зоран Томовски во нивниот стан во Капиште тогаш. И Зоки ми имаше покажање една книга, интересна веќе таа книга, која не му ја земав ниту имав намера. Едноставно, тој ми зборуваше за неа. Книгата ја носеше наслов «Кога сонцето беше Бог». Книгата зборува за некои западни цивилизации, како ацтеките, маите, инките, за кои што историјата ни кажува дека биле луѓе, како и старите египкјани, со надприродни знаења, на своите пирамиди имале точни пресметки за расстојанијата до Сонцето, месечината, планетите, звездите и така натаму. Погодувате од каде ги примале сите тие знаења? Од нивните богови се разбира. Од оние кои што знаат што има таму горе и како тоа изгледа. Овие цивилизирани народи, културни народи. Че значи, не збораме за некои индијански племиња. Секое утро принесувале човечки жртви кога? Кој дел од утрото? Кој момент од утрото? На изгреј сонце. Дали знаете протестантите денес кога тие слават Велик ден, што прават? Организираат така да речени утрински великденски богослуженија, ама кога го прават? На изгрешенце го прават. Со други зборови, тие му служат на Богот на Сонцето, а не го слават Христовото воскресение на тој начин. Ако сакате да го прославите Христовото воскресение, така што во тој час, во часот на Христовото воскресение, ќе имате, ќе сакате да имате богослужение, знаете кога треба да го имате богослужението? Знаете првите христијани кога се собирали на литургија, по катакомбите, кога биле прогонувани? Јустин Маченик од вториот век ни кажува рано взори, многу пред изгреј сонце темни зори. Тоа одговара на Христовото воскресение. На изгресонце е веќе касно. Марија Магдалена е пред вас на гробот. Бедеќи таа стигнала, уште кога беше темно, не за да го прослави Христовото воскресение. Таа не ни го очекувала тој славен настан подоцна кога го среќава Христа, воскреснатиот, помислува дека е градинарот. И му вели, се уште ни солзи, господине, каде го ставивте? Ако вие го тргнавте, кажете ми, каде? Елена Вајд коментира, Марија во тој момент си помислила, може би, сепак може би се сметало дека Јосифовиот гроб не бил толку достојно место за Христа, обичниот дрводелец сепак решили да го тргнат од таму. И Марија се помирила со таа мисла. Господине, кажете ми каде го ставивте, еве јас ке го погребам на друго место, поскромно место. Ако мислевте дека овој гроб не, на него не му одговара, односно не е толку достоен за него. Дали можеме да се замислиме како се почувствувала Марија кога сватила кој всушност бил градинарот? Односно, оној што таа помислила дека е градинарот. Христовото воскресение се случило во темните мигови од ногта пред зори, затоа што Господ сакал првата светлина во тој ден да не биде сончевата, бидеќи тоа кога се јавувала сончевата светлина и првите сончеви знаци од изгреј сонце пагеле на сончевиот диск на римскиот печат, тогаш паганите ги почнувале своите сеанси, своите ритуали и на некој начин своето служење на сончевиот Бог. Но Христовото воскресение, кое што значеше кршење на римскиот печат, на сончевиот диск, кое што значеше пред тоа со силата на ангелот поместување на таа тонска камена плоча од гробот, што не знам колку луѓе биле потребни за да ја поместат. Значело Христова победа над сончевиот Бог во сончевиот ден, значи на непријателски терен. Токму со тие зборови кажуваше книгата на братот Джеф во Флорида. Христос го победил сончевиот Бог на негов терен. Првата светлина Во сончевиот ден не била сончевата светлина на Велик ден, туку светлината на Христовото Воскресение. Божја, божествената светлина. Божјата слава Шекина и славата на ангелот кој што дошол да ја помести плочата и на мртвото Христово тело да му ја соопшти Господовата заповед, татковата заповед, стани, твојот Отец те повикува. На тој начин, како што еднаш порано споменав, сончевиот ден за христијаните станал господовиот ден. Зато што Господ го победил сонцето. Не сакајки со тоа да ја омаловажат саботата, значи, не го спротивставуваат Господовото воскресение на саботата, бидеќи христијаните продолжили да ја празнуваат саботата туку така го нарекле затоа што сакале на тој начин да го да ја истакнат, да ја нагласат Христовата победа над паганството, над сонцето, над сончевиот Бог, кој што не е никој друг, туку Луцифер, носителот на зората, носителот на светлината, како што бил наречен светлоносецот, но не била ниту неговата, ниту сончевата светлина, туку светлината на Христовото воскресение, која што засветлила тој ден, ги скршила сенџирите, го скршила римскиот печат, го отворила гробот и Христос воскресла од мртвите, исполнувајќи ги римските стражари со голем страх. Копшот на раковите вели дека тие веднаш испопаднаа на земјата како мртви, односно онесвестени. Не ни се кажува колку време биле во таква положба и кога се освестиле и сватиле што се случило и почнале први тие да ја шират веста за Христовото воскресение, сето дека не ги запрел еврейскиот капитал и им наредил да почнат да проповедаат нешто друго, односно да ја свртат плочата. На тој начин, римските војници за свој срам, а не чест, од првите проповедници на Христовото Воскресение станале првите платени новинари во историјата на овој свет. првите платени медиуми. Марија Магдалена видела дека каменот е поместен. Тоа е се што таа видела и се што таа посведочила, односно во тој момент можела да каже. И рековме што во тој момент помислила. За неја тоа воопшто не било радостна вест. Ни на крај памет не и дошло дека причината зашто каменот е поместен е може би затоа што Христос воскресна. Таквата опција едноставно не доаѓала на ум. Се додека не го виделе, таквата опција не влегла во умот на ниту еден Христов следбеник. Рековме мејацата сабота, таквата опција постоела само во умот на неговите непријатели. И од страф некој да него го лажира Христовото воскресение, како што, например, НАСА го лажира одењето на месечината и некои други настани. Неговите непријатели се потрудиле да спречат било каква манипулација со Христовиот гроб и на тој начин го обезбеделе најсилниот доказ за Христовото воскресение. Ако и покрај римската чета, ако и покрај тонскиот камен, и покрај сончевиот диск, римскиот печат, гробот осамнал празен и Марија Магдалена видела дека каменот е поместен и гробот празен, уште додека беше темно. Тоа било најсилниот доказ дека Христос воскреснал од мртвите. Се разбира, на тоа не останало. Понатаму ќе видиме како Христос се појавува прво на овие жени, на самата Марија, а потоа и на останатите. Апостолите биле далеку позади на тој список. Апостол Павле на едно место вели, 1 Коринтијаните 15 глава, скавате. А после сите нив, значи и тие 500 души што го виделе, од кои повеќето се уште биле живи, додека го пишувал првото послание до Коринтијаните, а некои заспаа, А после сите нив ми се јави и мене, како на некое недоносче. Во првиот век имало повеќе од 500 души кои што биле живи сведоци на Христовото воскресение, кои што шетале, се движеле, јаделе, пиеле, разговарале, и други, го виделе воскреснатиот Христос. Да покрет толку многу сведоци, може ли некој да, да проповеда медиумски приказни? Учениците дошле и го украле телото. Таа опција самите Христови непријатели, самите евреи, ја исклучиле. Со тоа што побарале и поставиле римска стража на гробот. На овој начин го завршив првиот стих од оваа глава. Јас не одредувам со ова брзината со која што ќе поминеме оваа глава, значи две саботи за еден стих. Дали ќе се побрза или не со наредните стихови, ќе видиме како ќе биде понатаму, ако Господ даде живот и здравие. Но за денес е толку, ние тука ќе завршиме.